تَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من السلام استعلى Musa buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun dedi.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 Hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyordu. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma, korkma dedik üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, ne yapsa iflah olmaz. Musa vahye uyarak elindeki asayı yere atmış, bir mucize ifadesi olarak ejderha halini alan asa, gerçekten Firavun'un sihirbazlarının büyü ve iplerini ve sopalarını yutmuştu. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun ve Musa'nın Rabbine iman etti. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız.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 yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası, sevabı en sürekli olandır. Şurası muhakkaktır ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir.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 Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkaktır ki ben tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapan sonra da böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Hz. Musa kavminin Mısır'dan çıkarıp Sina'ya geçmesinden sonra Cenab-ı Hak'tan vahiy almak üzere alel acele Tuğra giderken kavminin başında kendi yerine Hazreti Harun'u bırakmıştı. Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle buyurmuştu. Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري Musa işte dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. Allah buyurdu ki, Senden sonra biz kavmini Harun ile kalan İsrail oğullarını imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Rivayete göre Samiri İsrail oğullarının Samire kabilesine mensup idi. Bu kişi bir buzağı heykeli yapmış ve halka onun Tanrı olduğunu telkin etmek suretiyle onları Musa ve Harun'un hak dininden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Musa aleyhisselam öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. <clears throat> Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi ki? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Dediler ki biz sana olan vaadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırlıların zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik Sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri de at. Samiri'nin telkiniyle zinetleri eritmek ve buzağı yapmak için ateşe attılar. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري adam onlar için böğre bilen bir buzağa heykeli icat etti. Bunun üzerine işte dediler bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu. Ayetin son cümlesi müfessirler tarafından iki şekilde yorumlanmıştır. İlki şöyledir. Fakat Musa bu buzağının Tanrı olduğunu unuttu. Allah'ı başka yerlerde aramaya başladı. Bu anlayışa göre bu sözü söyleyenler Samiri ve taraftarlarıdır. İkinci yoruma göre ise ayetin manası şöyledir. İşte Samiri Allah'ı unuttu. Ondan ve Musa vasıtasıyla tebliğ edilen hak dinden yüz çevirdi. O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele etmeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi?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 Saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğullarının arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın demenden korktum. Musa aleyhisselam ya senin zorun nedir? Ey Samiri dedi. O da ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Müfessirlere göre Samiri'nin İsrail oğullarının görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Hz. Musa'nın huzuruna gelen Cebrail idi. Samiri onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş, izinin toprağından bir avuç alıp ateşe atmıştı. Ayeti mecazi manada Allah'ın ilham ettiği ilmi böyle kullandım şeklinde de anlamak mümkündür. Musa defol dedi artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrına da bak. Yemin ederim ki biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip de denize savuracağız. Rivayete göre Hazreti Musa'nın artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin şeklindeki ve duasından sonra Samiri hakikaten ağır bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve ömrü boyunca da insanlardan uzak durmak zorunda kalmıştır. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.''